blovi en tubeton, anstat bori en la naso. Gi estas simile secura, sed signife pli agrabla, cae pli rapida. Franzai esploristoi laboras pri alternativo alla pozoro testo, por constati infectigion pri cron viruso. Tiel estonte suficiu blovi en tubeton, por tui el trovi infectigion. Gis nun, la COVID-R proiecto montrigia signife pli fidinda, ol antigenai rapidai testoi. La testo de la Franzai esploristoi tiel offertos alternativon alla gis nuna pozoro testo, ciu cun granda distanzo al aliai testoi donas la plei fidindan informon pri infectigio per la cron viruso. Per tiu testo ili volas ancorau dum tiu ci iaro ebligi alla homoi revenon alla vera vivo. Profunde inspiru, diras scienza assistantino alla deciara Alexandro, kiu estas veninta cun siaige patroi alla sporta palazzo de Lyon por submetis in al testo. Tiam vi el spiru, gis vi ne plu havos aeron en la pulmoi. La knabo plovas lautiu instruccio en tubeton. Estis tut facile, li vocas. La pacientoi estas tre malfermai, cae acceptemai por citiu experimento diras la virologo, kiu estras la projekton Covider. De iom pli ol unu monato, iam pli ol du mil civitanoi blovis en la tubeton, kiu estas conectita al apparato, kiu havas la grandezon de friduio. La machino separas cae prilumigas la moleculoin, in iu elspiras diras la studestro. El tio generigas graficajo, kiu estas priuge analizata de computila programmo. Baso estas la maso spectrometrio, per kiu la moleculoi povas esti detale prilumigatai. Post unu gis du minutoi presentigiu la resulto. Ciu hospitaloi, lerneioi au negozeioi. Tiu ci machino povas esti applicata cie, cie oni besonas rapidan resulton, diras la studestro. Por el trovi, ciel fidinde la apparato analisas la aeron, la test personoi antaue faras ancora u pozoro teston. Gi estas gis nun considerata ciel la ora normo sed gia analiso devas tamen ocasi en laboratorio. La resulto de pozzoro testo presentigas lau regule nur post dudec quar gis septec tu horoi. La nova covider apparato ce la gis nunai mesuradoi montris fidindetson de naudec quin procentoi compare cun la pozzoro testo accentas la sciencisto. Tio estas signife pli bona ol la cutimai naso-borai antigenai rapidai testoi, ciui precipe ce sen simptomai test personoi estas consideratai nefidindai. Ciu, cae ciam, la nova Franza maschino attingos la maturezzon, por esti serie productata tio plei frue montrigios post la fino de la testo faso dum iunio. Se la nova metodo pruvigios successa, tiam gi povus teorie esti applicata ancauce aliae infectae malsanoi, kiel exemple ce gripo, esperas la esploristoi, cae eble ancau ce estontai pandemioi.